для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. звычайны ліст у канверціку, запячатаным сургучом з адбіткам знака, які для знаўцаў шляхецкіх гербаў, а такім мусіў быць кожны праўдзівы шляхціц, чытаўся адразу. Брама з крыжам наверсе, якая вядзе да вайсковага намёту, частка герба-агінец, якім карыстаюцца князі-багінскія. Посланец малады жвавы хлопец у кавалерскім адзенні суну вырвечу канверцік проста ля выхада з універсітэта і знік у натоўпе, не адказваючы на пытанні. Дарэм налёднік вінаваці ў пранцішаў нецярплівасці. Студыёзус не стаў раздзіраць канверт проста на вуліцы, а дабег да свайго любёнага месца на замкавай гары да руінаў замка, у якім сто год таму трымаў аблогу невялікі расійскі атрад, і гарматы ператварылі муры ў друз. Ласкавая Сонейка з ужо заўважнай восеньскай трывогай аб сваім хуткім ахалоджванні прыстроілася за плячыма расчуленага студыі Йозуса, які сядзеў на збуцвелай бэльцы пад вартай сівога дзядовніку і прыціскаў да твару маленькі канверцік, ад якога сыходзіў неверагодна хвалюючы пах вербены, мускусу і лепшага, поўнага бляску і прыгод – жыцця. На маленькім аркушыку, які знаходзіўся ў канверце, вядома, не магло змясціцца ўсё, што нафантазіраваў сабе студыёзус, але галоўнае мелася. Паланея баінская, прыдворная дама, прыгажуня, магнатка, прызначала спатканне загоннаму шляхцяку вырвішу. Праўда, знаёмай манеры, загадкава, нічога толкам не тлумачачы і загадна. Сёння на захадзе сонца у доме за дамініканскім касцёлам патаемна. І, вядома, Вырвіч моцна падазраваў, што Расплоціцца за гэты гонар, як і мінулы раз, вельмі дорага, рызыкуючы ўласнай скурадзеля магнацкіх інтрыг, але чым прыгода небяспечней, тым болей гонару для рыцара. Музыка дядоўніку зашаргадзеў ветер, белае пухнатае насенне цёплымі сняжынкамі закружляла, паляцела сеяць новае жыццё, павялічваць вялікую дзяржаву дзядоўніку. Мала што хтось лічыў гэтую расліну пустазеллем, а яна проста злуе ўсіх тым, што мае і пяшчотныя яркія кветкі, і вострыя дзіды, каб бараніць сваю прыгажосць, і моцнае сцябло не сарвеш голымі рукамі. Жыхар тутэйшай зямлі, якога не так проста вытаптаць, вынішчыць альбо перарабіць на фіялку. Вядома, вечар вырвіч пачапіў да пояса персіянскі кінжал з дыяментам, атрыманы калісьці ад паланея, як прабачэнне за тое, што пасылала юнака на верную смерць у полацкія сутарэнні. Чырвоныя боты блішчаць, шапка ліха заломленая на бок — Русавыя худзеры прычасаныя грэчна. Шкада толькі вусы яшчэ малыя, так сабе не вуса, вусікі. І не тапырацца ваяўніча толькі сведчыць, што ёсць. Калі б фашчаўскі ёлуб, помнік святому сімпліцыяну каля вёскі фашчаўка мог рухацца, Ён не мог бы рабіць гэта больш паважна ды ўрачыста, чым пан Пранціш Вырвіч, які ішоў за лёкаем па цёмным паўпустым доме, ясная рэч з дымным у пакой да панны Паланеі Багінскай. Але пану спатрэбілася ўся ягоная мужнасць, каб захаваць прыдамсі спакойна ветлы выраз твару. Бо панна дакладна вырашыла адразу давесці беднаму шляхцюку, хто ёсць, хто у гэтым нялепшым са светаў. І для дзёрскага, які насмеліўся прэтэндаваць на сардэчную прыхільнасць самой багінскай «Венецума диесет энхлютабеле фатум» прыйшоў апошні дзень і няўмольны фатум. Пакой, дзе яго прымалі, быў, як і ў агалінскіх, спехам прыкрашаны прыведзеным. Кітайскія шырмы, кілім, столік сервізам, толькі ўсё даражэйшае. Затое гаспадыня пакоя была прыбраная дасканала, як на каранацыю. Аж вочы сляпіла. Коафюра паненкі ўяўляла сябе сярэдніх памераў воблака, у якім была зладжаная з дапамогай штучных кветак і маленькіх фігурак галантная сцэнка «Сіладон спакушае галатею». Прычым справы ў мізэрнага Сіладона відавочна не ладзіліся, таму што галатея – Уцякла ад яго на тры вяршкі ўверх па напудраных пасмачках. Сукня с кринолином была подобная не до облака, а до острова, зарослого ружовыми кветками. Корунка для здобы сукенки была выкорыстана столько, что хопить пахаваць ни одного фараона, укрутивши ягоную мумию. А за каштовности, что поблисквали на руках, шии, у ушах паненки, можно было развязать невеличкую войну. Трупа у гэтак на сотню. За ўсяе гэтай раскошай у самую апошнюю чаргу заўважалася аблічча ейнай уладальніцы. Тварык паланеі з крыху прыўзнятым носікам і шырока расстаўленымі блакітнымі вачыма быў набелены і нарумянены так, што здаваўся абліччам яшчэ адной васковай лялькі. Мушка ля правага куточка роту, вусны, намаляваныя сардэчкам, так хітра, што здаюцца зусім маленькімі. Блакітныя вочы паглядаюць... Хм, ды незразумела, з якім выразам паглядаюць. Ясна, што пры двары найперш трэба навучыцца хаваць пачуцці. Кудысьці знік мілы круцельскі выраз, гарызныя жарынкі ў вачах – І няўжо гэтая лялька калісьці дапамагала пранцішу залезці ў вакно менскага базыльянскага кляштара цягала з саламеяй бочачкі з порохам у сутарэнні пад полацкам і дарыла пранцішу вырвічу на развітанне дастаткова палкія пацалункі. Эх, не можа быць! Франціж схіліўся ў нізкім паклоне, прагаварыў належныя цырымонныя словы вітання, чуваючы, як унутры нешта перагарае, як няякасны кнот. Мары вырвічы пра спатканне са сваёй дамай на больш роўных правах асядалі, як няхайна ўзбітыя вяршкі ён жа прасядзеў у аўдыторыях, гарбеў над падручнікамі, нічога за гэтыя тры гады не дамогся. Эх, ён варты толькі пагарды. Пракляты лёднік! Гэта былы слуга звёў юнака са слаўнага шляху. Вырвіч жа мог зараз быць у вайсковым мундзіры харужага ці паручніка. Ды святы фантасіі веда, які мог быць, а ён усяго толькі недавучаны студыёзус. Паланея Багінская нахіліла галаву добра, калі на вяршок на знак прывітання, хаця з такім упрыгожваннем на галаве асабліва не паківаеш. Пах эу де лавант, Моднай лавандавай вады, у якой паненка, відаць, ледзь не купалася, зрабіўся яшчэ больш моцны, аж галава круцілася. «Добры вечар, пан Вірвіч, рада бачыць вас у добрым здароўі. Спадзяюся, вы зможаце адказаць на некаторыя пытанні, якія ў мяне маюцца». Гаворка ў панны Багінскай была ветлівай, і холодна, як зімовая люстерка. І чамусьці любое слово гучало, як загад, якого не можна слухацца. Але вырвіч раптам адчуў не пакору, а адчайную весялосць, якая ў цяжкія моманты заўсёды прыходзіла яму на дапамогу і была прычынай увесь часных пракудаў. Лёднік бурчэў, што гэта наступствы перавагі ў арганізме вогненнай ды вадзяной стыхіі адначасова пар з вушэй у блазнюка часам ідзе. Вядома паненка, што сядзела перад пранцішам на адмысловай лаўцы, абцягнутай сафьянам, была ўпакавана, як залатая цыбуліна, але ж пад усімі гэтымі абалонкамі з пудры, карункаў ды аксаміту – у яе знаходзілася тое ж самае, што і агнешкі пузыні з вуліцы шкельнай. падскочыў, пацалаваў паненцы ручку. У яе блакітных вачах аж з'явіўся цень разгубленасці ад такой смеласці стаў блізка куртуазна схіліўшыся. Ваша моць не павінна сумнявацца, што маё сэрца даўно ёй належыць. І на любое пытанне з гэтых чароўных вуснаў я пастараюся зараз жа знайсці адказ. Справа была не ў словах, а А ў тым, што пранціш, гаварыў, як вуркатаў з тым дамешкам загадкавасці ды пяшшоты, які прымушаў віринскіх мяшчаначак чырванець і аддаваць русяваму студыёзусу свае сэрцы. Паланая двяла вочы. Вырвіч разумеў, што ёй не падабаецца гэткае вольнае абыходжанне, але нічога пацерпіць. Сама запросила, сама напустила на сябе важности. Я хочу попытаться, пана, про одну рэч. Про падарунак яго на эмосці князя Міхала Казіміла рыбанькі доктару. Пранціша, як холоднай вадой аблілой, нібы званочак дзесьці ў галаве зазвінеў, папярэджваючы аб небяспецы. Пра э, які менавіта падарунак хоча э, запытаць ясная панна? Не мяняючы куртуазнага тону, запытаўся студыёзус. Ягоная моць вялікі гетман быў літасцівы да нас і шодра адорваў падарункамі. Паланая зноў адвяла вочы ў бок. Э, так, адна забаўка, механічная лялька, якая ўмее маляваць. Разумееце, мой брат у сваім слонімскім палацы збірае калекцыю такіх лялек, у яго ёсць мурын, які б'е ў барабан, леў, які рычыць, ходзіць, круціць вачыма, штучных птушак цэлы тузін. І вельмі хацеў бы далучыць і тую ляльку, малявальшчыцу. Зразумела, пану лёдніку будзе выплачаная шчодрая ўзнагарода. Пранціш зноў паднёс да вуснаў. Ручку панны карыстаючыся тым, што не магла ж яна яго адштурхнуць, пакуль не дамаглася звестак. А чаму найяснейшы пан Багінскі не даведаецца пра гэта ў самога пана Баўтрамея Лёдніка? Блакітныя вочы ад слушнага пытання на хвілю сталі разгубленымі, потым у іх зблиснуў гнев, але паненка змагла зноў даць ветлівы спакой – Пан брат зараз заняты, ён даручыў гэтую дробную справу вырашыць мне. А мне, можа быць, прыемней паразмаўляць з панам вырвічым, чым з доктарам ягоным былым слугою. Лёднік па-ранейшаму такі змрочны. А дзе ён трымае ляльку? Не развінціў яшчэ на шрубчыкі. І тады пранціж гэтак жа навісаючы над паненкай, цялуючы то адну яе ручку, то другую з задавальненнем паведаміў, што лялька была ды сплыла. Скралі ляльку невядомыя злодзеі. Багінская ад узрушэння шускочыла, вырваўшы сваю ручку з рук пранціша даволі груба. Як гэта скралі? Хто? Вырвіч? Вырвіч? Са здзіўленнем заўважыў, што паненка заўважна падрасла. Амаль аднаго з ім росту стала. А на куафюру яе дык увогуле задраўшы голаў трэба глядзець. І зараз жа садзіў сябе тьфу, дурань, якое там падрасла, гэта ж шаравікі на абцасах у шэсць вяршкоў, якія з Парыжа панапрывозілі ў рэч паспалітую да абурэння шанавальнікаў сармацкіх звычаяў. Музыка Пачуўшы пра імглу няведання, ў якой патанула лялька, Паланыя нервова заходзіла па пакоі, пацвердзіўшы падазрэнне вырвіча пра абцасы. Яны чутно пацокулі, а паходка паненкі стала хісткай і няўклюднай. А малюнак, хоць адзін яна паспела намаляваць. Паланая рэзка спынілася перад вырвічам, і ейныя вочы ўжо не былі халоднымі, а проста палалі нецярпеннем і трывогай. Будучы філосаф запэўніў паненку, што лялька так і не ўключылася, не паспелі яе пачыніць. Расчараванне, якое не змагла схаваць багінская, прымусіла трывожны званочак у галаве студыёзуса зазвінець яшчэ мацней. Але не паспеў вырвіч пахваліць сябе за мудрасць, як твар магнаткі раптам перамяніўся. Ну, як бы ў цёмны пакой унеслі яркую лямпу – На вуснах залунала ласкавая усмешка, вочы заусміхаліся, аблашы лісту да Йозаса. «Ах, пан Вырвіч, ну што мы ўсё пра нейкія механізмы гаворым? Мы ж не бачыліся тры гады, а вы так узмужнелі за гэты час. Сапраўдны рыцар. І, напэўна, шмат ведаў атрымалі. Э, давайте, э, не, пяройдзем як калісьці на ты. Давай паўспамінаем наше юнацтва». Ах, якія былі падзеі? Памятаеш карчму пад ракавым, а кляштар? Паненка пазваніла ў срэбны званочак, абвязаны ружовай стужкай у колер ейнай сукенкі загадала слугам, што прыбеглі на знак, неадкладна накрыць на стол і прынесці на лепшага віна. Паланая Багінская жадае павячэрыцца сваім даўнім добрым сябрам, панам Пранцішам Вырвічам. Ты якое віно болей любіш? Такай альбо мадэру? Цяпер голас паланаі гучэў таксама інтрыгоўна. Францішу нават неяк няёмка стала, так моцна пачулася фальш. Але студыёзу зараз жа выкінуў перастярогу з галавы. Вядома, не пашкодзіла паглядзець у жароўнае люстэрка доктара Дзі, якое прадказвала будучыню. Але Чаму не ўключыцца ў гульню? Яшчэ невядома, хто каго перайграе. У студэнта таксама жаба на языку не спячэцца. Нарэшце ягоная чароўная дама сышла з п'едэстала, наблізілася да яго, пранцішав вырвіча ў шыльную, сама рукі працягвае. Эх, не да рэкам апошнім трэба быць, каб такі шанец не скарыстаць і вырвіч бадзёра ўзняў крышталёвы келіх, напоўнены да краёў чырвоным напоем. Музыка Як льоднік і вирвіч опинулися між кавадлом, молотом і. Є ще одним молотом. Нянечкі альраўны, пакінуўшы роднае карэнне мандрагоры скакалі па галаве пранціша вырвіча, і ад іх пранізлівых галасоў проста ў вушах закладала. Мішаль раўнаў з выродлівых брунатных маршчыністых падобных да драбнюткіх карэнчыкаў толькі што выкапаных з зямлі мітусіліся бела-ружова-блакітныя парцалянавыя сіладоны галатэя, што збеглі з парыка панны паланэі багінскай. Але заміж таго, каб разыгрываць любоўныя сцэны, гэтыя пастаральныя персанажы падскоквалі, крыўляліся гэтак жа, як алераўны, і неадменна былі той жа самай паскуднай пароды. О, мандрагора, вядома, дзе вырастае, пад шыбеніцай – семені якое выліваецца на зямлю з паміраючага цела шыбеніка. Шкадлівыя стварэнні завішчэлі, яшчэ гучней проста ў вуха пранціша, і той расплюшчыў вочы, у якіх ляталі залатыя пчолкі. Чаго пан крыцаю ляжыць у чужым доме, га? «Ці ў пана свайго няма, ці хапіў здзешкі, аж не бачыў сцежкі. Варту паклікаць, або пан сваімі ножкамі сыдзе?» Перад вырвічам стаяла ў першы рукі ў бакі мажная кабета ў шэрым салопе па выглядзе ахмістрыня, бо ў руцэ трымала гронку ключоў. У доме чулася грукатанне, у пакоях нешта цягалі, гучалі грубыя галасы, а вось нічога з таго, што прыкрашала пакою чора, не было. Неабцягнуты злацістым саф'янам лавы, на якой сядзела панна паланае ў сваім неверагоднага аб'ёму раброне, ні разнога століка, на якім для студыёзуса вырвіча выставілі, крышталёвы графін з такайскім віном і шмат чаго смачнага, нават свежы вінаград, дастаўлены з цёплых краёў альбо вырашчаны у магнацкіх аранжарэях. Вядома, не было ні самой панны Паланеі, ні ейных слух, затое альраўны з галавы нікуды не падзеліся. Не тое, каб пранцішу ўпершыню было прадзіраць вочы пасля цалавання са шкляной свінкай, Але адчуванні на гэты раз былі нейкія асабліва паскудныя. Горла дзярэ нібыта дзёгцем закусваў. Эх, дзе той лёднік са сваім цудадзейным адварам? Пры ўспаміне пра лёдніка пранціш адчайна застагнаў, чым выклікаў цэлы град насмешных заўваг ад хвіля, гнюснай бабы, якая ясная рэч, адрачэцца ад усялякіх ведаў пра панну багінскую. І хто сюды ўвечары засяліўся, куды падзеўся, лісіца хвастом замяла, воўк языком залізаў. Эх, падманулі, як шчанюка з куркай ад мінулагодняга сала. Кеп... Теп... Дурань, блазен, три штуки разом і ім'я усім Прантащий Вирвіч. Бо Вирвіч, стогнучи, успомнив, що вивалив підступний пригажуні між палкими поцелунками усе, про що заборонив розказувать льоднік. Про Пандору, про єйний малюнок – пра надпіс. Тут знойдзеш перамогу агню над жалезам. Нават праз дагадкі Баўтрамея наконт доктара Ді і ягоны вогненны меч. Адзінае, што змякчае крыўду. Абышліся са студыёзусам даволі ветла. Пад галаву клапатліва паклалі шапку. А, вунь! І пакінулі кубак з вадою. Але студыёзус, як не смажыла піць тае вады, не стаў. Хопіць, начаставалі. Ты меў данаусет, дона рэнтэс. Хе, пахістваючыся, ён павалокся з клятага дома, куды зараз заязджалі іншыя часовыя гаспадары, бо вярталіся ўладальнікі. <laughs> Беражыцеся данайцаў, што прыносяць дарункі. У галаве пульсаваў боль, нібыта, аль раўны ўзяліся ўбіваць у пранцішаў мозг. Жалезны колік. За імглёнай свядомасці ўсплывалі ўсё новыя і новыя падрабязнасці нядаўні размовы з хітручай паланеяй. Усё-ткі і яна пра тое сёе кавалеру прагаварылася, напрыклад, звесткі пра сувязь лялькі з доктарам Дзі яе не здзівілі. Музыка пачалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.